muslimanski susreti muslimanski susreti bihać bužin 2010 2011 kunna ibad allah ihwana budite allahovi robovi braćo ve kul rabbi zidni ilma i reci allahu uvećaj mi znanje uvećaj mi znanje domaćin šejih Bilal Poslić istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع طارا Dok ne znanja koga obožavaš, prepisuješ u, u, u tom obožavanju svašta. Jer ne znaš, ti za znanja to radiš. Ti donekle imaš opravdavanje neko koliko nisi mogu naučiti. A koliko si mogu naučiti, da vam nećeš ima opravdavanje. Znači, ne smiješ ti ubaciti bilo šta u sakunskog zatvora tamo gdje Allah je sam zakonodala se odredio već. To je to ilela, to je ljudi ono što ljudi ne razumiju. Od tehakuma, znači od suđenja samog smo rekli da tehakum, suđenje po sakunskom zatvoru, udara ne kako oni kažu to je fikska mesela. Ona udara direktno u šehade. ومضى يستجلي se one skupine 70 onaj, učača Kur'ana kod Nobunara kad su i Benu Bekru koli pobili. Šta je rekao onaj Ibn Muharram? Šta je rekao? Kad je ga pogodio onaj kopljem u leđa. Uspio sam tako mi gospodara. Kjabe. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010. 2011. Kunna ibad Allahi hvana. I budite Allahovi robovi, braćo. فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين približite se da ćemo Ramazanu. Ova, evo nas ponovo u našem jutarnjem programu. Prvo predavanje će ponovo znači biti iz akide. Ne smijemo znači sloniti duhom. Moramo uvijek shvatiti da ono što nas znači umara na ovom putu treba znači i neke stvari koje nas tište i pole ne trebamo da bude svakodnevno sa našeg tijela i razgovora mi se samo trebamo da postite hajlo nama je put jasan a drugima možda nije jasan pa ko mi ne bude jasan ako ima da nam šta prigovori da smo negdje puno liku pa tu burhane koji kontu sade prim mi jedva čekamo da nam neko dođe da nas povuče za rukav i kaže evo ovde ste izašli iz vinkla treba vas vratiti ponovo u vinklu. Pa dajemo riječ našem bratu Ibrahimu, ovaj, nastavite svojim programom, ja ću malo biti odsutan, će Allah se ponovo vratiti za kratko vrijeme. Hvala sad, bratu. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمت لنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا واسيا وعملا متقبلا يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم رواه البخاري أما بعد Mi ćemo najprije objasnili smo ljuče šehadet i njegove podjele i prvi dio šehadeta i njegovu podjelu, pa ko će me objasniti? I jeste shvatili vi ljuče ukratko šta znači šehadet? Znači? Ovo morate zna objasniti. Jer ovo se miješa u sve mesele opak ide ako ovo ne razumijete la ila ilala potreće vam mnoge stvari bi nejasne na la ila ilala se sve do navezuje I kad kaže tamo u hadisu danas radion da će doći kartica na sudjem danu, la ila ila, i prvalite sva čovjekova dijela, onda morate zna vrijedno što će to prvalit. Što je, što je rekao poslanicom, riječi la ila ila, ne može ništa pretegniti. Znači, zato što je la ila ila buhvata kompletan din, suvjer od usula do forua. Znači, im, da vam objasnim šta je u, uh, terminologije šarijata usul, a šta furu. To je isto primarne i sekundarne stvari. Znači imaju stvari usul, to su temelji dina, usulu din. A ima furu, to je isto drvo i ogranci. Furu je znači one stvari primjera. U akidi usul. Akidi usul je da vjeruješ u imanske i islamske šarke, tako? Je tako? Ja. A furu je znači u akide, da tamo, kako smo rekli, ono gdje se ulema mogla razići, nije, da se ne razišla. Znači, to stvari koje nisu toliko bitne u akide, nisu važno, će ti ući, sve stvari bitne. Ali nije važno toliko da čovjeka mrš prijer, može zbog tog proglas nevjernikom. Pa smo rekli, men halefe, onaj, vega je rila feka neša. Amo, stoji feka neša. Ko se oplete nečim drugim, ima Allah, to je šir. Normalno da je šir. Ti se, znači, to ti je vrednije od Allah, čim se plete s tim ali nije iz aslu dina, znači nije usulu din. Znači, zbog toga ne moramo čovjeka proglasiti ja kafir. Znači, a Allah za stranu, pasite, ovdje moramo da znamo, znači, kufr i dune kufr. Neki kažu, pa šta je nije to, kaže, kufr. As, aslije. Ili nije to kufr muajen svaki kufr, bio on kufr ili dule kufr, odnosno mali, veliki kufr, kako je rekao Lema Dili, on je svakako opasan. On je svakako opasan. I ovaj mali kufr je opašći od svakog drugog greja. Znači, opašći od svakoga drugog greja. I može biti jako opasan, može čovjeka da odvede u džehennem. Pa kad čovjek kaže tako me Allaha i tog i toga, onda je učinio kufr, dule kufr kako vas stoji u, u, u knjizi El Rav El Beran i znači je lijepo Ibn Abbas dao tumačenje znači tu je kufr i tu je dio kufra i od, taj dio kufra je opasniji nego i neklanjanje i ne, ne davanje zakljata i ne postenje jer to ulazi u stvari kufra ali ne možemo zbog toga momentalno proglasiti čovjeka, čovjeka mortedom otpadnikom ili ko kaže e, ko kaže šta hoće taj šta hoće Allah i sad i sad. Znači, objasnjamo sad šta je u su, šta je foru, jeste razumijem? Ali da kažeš, ne, me, u ja ne vjerujem u meleke, momentalno bi bio kja, kjafe. Znači, pa ja ne vjerujem u sudi dan, to su kjafe. Ne vjerujem u kader, on to su kjafe. Ako ne vjerujem u dio kadera, pazi, u dio kadera, onda su učinio dijelo ku, kufra. Razumite ove stvari? Znači, kao što ćemo učiti četiri, četiri temelja su kadala, ako u jedan ne vjeruješ, učinio si dio koje su u Dalje, ko će mi spomenuti podjelu prvog dijela šehadeta? La ilaha ilala. O, mislim da znači prvo dolazi recimo ovaj znači la ilahe znači to je kao negi. negiranje znači Kako se zove to u arapskom muhazir? Ne, ne, ne, ne fi i izba. izba. Negiranje, pa Potvrđivanje znači la ilaha illallah. Šta to znači? To znači bacanje svih božanstava i kifova i svega, sve, sve, sve, sve, sve, sve, što se obožava mimo Allah i onda prihvatanje samo Allaha da je šalim. He, braćo, ovo je srž svega. U, u ovom se mi razilazimo, pazite većinu da li se ti prihvatio islamsku zajednicu evo kad primjer razilaženja između nas islam zajednice jesi ti prihvatio da ti novotarija uđe na mjesto gdje Allah Đelšanu već objavio istinu to je ono ilava samo se Allah uzeo znači ne smiješ ti ubaciti bilo šta od tagunskog zatvora tamo gdje Allah Đelšanu zakonodavac odredio već to je to ilava koje ne ljudi ne razumiju od tehakuma Znači od suđenja samog smo rekli da te hafom suđenje po tagunskom zakonu udara ne kako oni kažu to je fikska mesela. Ona udara direktno u šehade. Pazite. Znači u obožavanju. Jer čovjeka kaže ja ću te propisati koga ćeš ti obožavati, gdje ćeš ti vremeni provoditi. Koga ćeš vode, koga mrze. To znači ti si već ušao direktno u cijeli me šehade, prvi dio šehade, prvi dio šehade. Prvi dio šehade. Znači, ti nisi odbacio sva bo... božanstva. I zato oko ulema, ulema je rekla da je kafir onaj koji sudi, ko će da mu sudi tako su I ko propisuje, pogotovo ko propisuje zakon. To je, o tome nema spora nikako. Ko propisuje zakon, ima lava zakona, on udara direktno na i kao što smo rekli on noć kad smo govorili o našem menedžu na, na, na, na potaku rekli smo, jel, objasnili smo da onaj <clears throat> znači da ovo direktno udara u kelime šehare i da onaj ko sebe smatra da može propisivati zakon da je on Allaha još, još gori što smo da je pametniji od Allaha Đelšanu. I što baca Allahu zdi, Allahu je propise da svoja leđa ima tu više šrtijata koje on uradi, razumiješ? Što on smatra da je vjera zaostala, da je to konzervatizam, da to ne može riješiti tokove života i tako ima niz stvari koji udaraju kao pitan sehatom direktno u kelime i šehade. Znači, to nisi potpuno ahi prihvatio. Ako je poslanio što sam rekao, tej su abdu dinar ili dirhem, propuo je rob dinara dirhema, znači da onaj koji voli više dunjalu i zbog njega popušta u Allahove vjeri, pogotovo u akidi, menja stavove ili šuti na neke stvari, onda on je rob toga. Ako čovjek propusti da prime namaz, gledajući utakmicu, ostavio je, znači, da postavio Allaho, Allah, a uzeo je utakmicu za božanstvo. Dokle ide takva božanstva, neće moći da smiju krvi na utakmicama. Ubijaju jedan drugi na utakmicama. Da ljude psuju, da vole igrača više nego Allaha za zašanu. Da poznaju bolje igrača nego što poznaju oča na svoje i vraća svoju, to nam je jasno. I to je dokaz da i to može daleko biti u onaj, daleko posad korijenje u srcima ljudi. I da može čak se da prije kaže, kaže ja obožavam tog igrača. Ja obožavam tu glumicu. Ja obožavam tu pjevača i pjevačicu. Znači, on se i sam izražava da on to obo, obo, obo. I Allah najbolje zna takvom čovjeku da taj, ta glumica ili taj, ta pjevačica ili ta igrač da mu kaže ne vjeruj, ne vjeruj, uz ne vjeruj. Da mu kaže stu za neće Allah, on predaje više ljubav, ne, kao što smo, ćemo vidjeti, onaj, pa sada, u ovome dijelu, prvo, znači, ovo je vam jasno, braću? Nemoj da vam ne bude jasno, pa posle, kako su isto govorili u Ketime. Je vam jasno, braću, jesmo i sad imao problema s tom braćom? Razumiješ? Braća, da je bilo, sjedile i vikali, je jasno, šehu na godine, je jasno, jesno, jasno. Otišli, sabrali još više pameti i, i poludili. Razumiješ, znači, znači, mora bi ovu, ova stvar, najprej mora bi jasno. Drugi dio, onaj, kjer rešalca je Muhammedu, Resulullah. Znači, to ti je e, šedu ene Muhammeden abduhu wa rasulu. Ja svjedoči da je mu sam Boži rob i Boži posla, poslani. E, šta si ti priznao svojim drugim dijelom se hvalite? Ovo, braćo, prvo pozivajte ljudi. Ako vam ljudi ovo razumiju, sve ostalo će lakše razumijeti. Jer ovo je temelj početna tačka svega. Mora se čistiti s početka. I srce, i dakle, mi nismo ljude čistili, neki mrća uđu, pa odmah počnu učiti o ferurima, već su u sulu završenu nauku a onda poslije ne znaju šta im je ispod. Ispod im bude prazno i padanje. Razumijete? Znači, Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, Rasulullah. E šta znači sad Muhammed Allahov poslanik? Znači, sve što poslanik donio od Allaha poslanu. I sve što je on govori, ali ima jel ti klan ili eva, ili ovo ili ovo, ne govori po Isuje. Znači, to je obave za slijediti. I ne smije se ništa iza tog izuzeti. Kad kaže ima Malik, Ko uveda nešto u vjeru, on je potvorio poslanika da nije dostavio poslanicu. Štine je potvora na poslanika. Ko je, ko je imam mali, i mene. Ona, mali, ona, im, mali ne dine. Ja, imam mali kim mene. Znači, ko je, ko uvede nešto u vjeru, što nije od njih, direktno je s time optužio poslanika da nije premio poslanicu. Jer je ova vjera, šta je bio zadnji ovaj tu treći aj sure Majde? El je ume ekmel tu nekom dineku. Ja sam vašu vjeru potpunio. Ekmel tu, znaš šta si? Ekmel, znači, ne ne, ekmel, znaš šta znači? Znači, puno. Potpunio. Potpunio, gotovo je, nema više šta. I ka, zato kaže, one učenaci, kaže, to je isto kada kad ča, učaš u nalaviš vode. I ona je puna. Kad nalivaš drugu, ova prva i izlazi. izlazi. Znači nikad se ni jedan bidat nije pojavio u, u ibadetu, a da nije izbacio Kur'an i Sunnet. Znači, da nije potisnuo Kur'an i Sunnet. Razumijete, vraću? I kad kažeš Muhammedu Rasulullah, ti si uzeo poslanika sallallahu alihi veseleme na ono ko će ti bi uzor i od koga ćeš uzimati svoju vjeru. Dalje, rekli smo o kelime, šartovi kelime šahadeta. Ko će mi reći prvi šart i da mi ga malo pobjasni. Prvi pa šart je? Ilm. Reci mi Znači, <clears throat> kaže Allah Đalešanu, znaj da nema drugog Boga osim Allah Đalešanu. Znači, znanje da, da je Allah Đalešanu jedini gospodar, da je Allah Đalešanu jedini Bog privatanje. I bez tog, bez tog znanja ne može čovjek poznati Allah Đalešanu. Alavis, znanje i prihvatanje su dva različita pojma kablu ćemo tamo ući u, u, u šatama. Znanje prihvata je pogled kad čovjek prihvati, a ne zna šta je prihvati. I onda evo, pazi, jes, ili mu kablu amale u Buhara, ima pogled, ima pogled u svojoj knjizi, ali hoće da vam vraću da probajemo srž, da razumijemo vjeru. Meni uridila bi hajren, ju fekćih u fitinu kome Allah želi dovoljno da razume vjeru. Razumiti, kažu, ali ima vjeru, temelje vjeri je olakšanje razumijevanja kompletne vjeri. Ako ne razumijemo u sure, nećemo razumjeti u furue. Razumijete šta ovo znači ilm? Znači moraš znati koga obožavaš. Zbog neznanja koga obožavaš, prepisuješ u, u, u tom obožavanju svašta. Jer ne znaš, ti za zanja to radiš. I donekle imaš opravdavanje, koliko nisi mogu naučiti. A koliko si mogu naučiti, kada vam nećeš ima opravdavanje. Razumijete, znači moraš znati koga obožavaš, kada privatiš, onda moraš učiti o tome. Šta je učenje? Znači, šta je znači, da nema drugog od osnovna? Učiti akidu. Učiti akidu. Kako? Prvo, kako se Allahu Đelšanu obožavati ispravno i kako mu ne pripisivati druga? Jedno. Drugo, opis Allaha Đelšanu, njegova svojstva i njegova imena. I kada tu naučiš, Onda će znat koga ti obožavaš. I onda će za Allaha biti spreman da sve. Kad ti znaš, na primjer, da je Allah Đelšanu živi vješni, hanjul kaju. Razumije, kao to spoznaš? Ti onda znaš da Allah Đelšanu ne umi. Ne umiri. Kad ti znaš da Allah evvalu wa ahiru wa zahiru wa batiru. Da Allah Đelšanu nema svog početka. Nema svog kraja da je on vidljivi i nevidljivi, možda vas ovo sad zbunje, vidljivi, zahir, batin, vidljivi, šta smo rekli, vidljivi na ahiretu, a nevidljivi na, na dunjanku. Mudrost Allaha Đelešanu, jer kada bi mi vidjeli Allaha Đelešanu, to ne bi bila onda vjera, to bio jeki, jeki, onda bi tražili, znači na svojim materijalosti, samo gledamo šta ćemo vidjeti, šta ćemo, opa u to vjerujemo. Znači, vjera i je da se vjeruje. Razumijete? Znači, ove stvari, zato od, od, ovdje traži se ilm. I ono, da ne bi pogrešno shvatili hadiđe poslanstva, kada men mate huve javne, men la ila dehala džene, ko umri, a budi znao da nema drugo, Bog se uče u džene. I rekao čovjek, pa ja znao da nema drugo, i ništa ima uče drugo, ne. Poznaja Allaha, Čelešanu, jeste, kroz ove stvari, I onaj ko kad traži ovo spozna, Oda te kalem i druge stvari, fik, ahlak i druge stvari. Sve će oda, ovo, ovo, je, ovo je izvor tvojeg imara i tvoje nauke. Znanje o Allahu Đelšanu. I prvo znanje jeste o Allahu Đelšanu. A rekli smo, ono se ugleda znanje o Allahu preko teuhi, teuhida te, i tri osnovna teuhida su teuhid. Rubije, uluhije, esvaje, esifada. Drugi šta je bio? I stavili smo mi ihlas, a samo po pravilu Muhammed Ibn Al-Zoha še navodi je... Dobro, poslije smo jekin treći spominjali. Ja, jekin, ubjeđenje. Šta znači ubjeđenje, braće? Suprotno su... A ili ne suprotno dželu? Suprotno su umri. Znači, rekli smo da u vjeri ne ima znači, ni šeka, a nije rejba. Ne ima šeka, kamo rejba. Rekli smo šta je rejba gdje nemaš osnove da sumljaš. To je bez imalo sumnje, znači ja ništa što je mogu čovjeka povesti na sumnju. Pa smo rekli da one stvari, sve koje su temljene za akidu, Allah za šalje se obratio la rej befi. Ja ja sam anes kum jomr kijamit la rej befi. Zali se ti tabu la rej befi. Inama mu'min razin amru bila i rasul sume rej fi jak tabu. Nema sumlje, nema rejba, ne sve biti u to. Znači moraš ima jekin. Ako imaš u srcu jekin, ona ne možete lako pokolebati ništa. I sada uzmite Abdullaha ibn Huzafu, koji je pao u bizantijske ruke, <coughs> traži mu kralj, <coughs> uhvati još neke vojnike i kaže, hajde prihvati ovu vjeru, da ti kola carstva. I bit ćeš vladao samo, pa pretnja, pa poznata na to pričati pa bacali one dvojice u, dole ucrkano ulje, neki kazan, pa šta kaže on na kraju kad je zaplaku, pa se vrat kada pokaže, pa ka, kaže, vala i kada ja nisam plaku svoj stan, već mi je žao što, ne, što imam sam ja život, pa da dajem ga na lav put. Volio bi da imam života koliko imam dlaka na glavi, pa da bez svaki put bacite, bacite pa da dajem život na lav put. Jer čovjek je znao da, zašto gini. A jako je bitno kad ti znaš za, kome robuješ i zašto, zašto se boriš. Ovo je jako bitno što, zato što ćeš ti dobiti, bit ćeš čvrst i ustrajat ćeš na tom putu do kraja. Ako ti sumnjaš onoga u kog robuješ, sumnjaš u Allahu pomoć, u Allahu onaj, u, Allahu moć, onda ti nećeš ustrajat. Nemaš se sabra, nemaš ništa. Dalje, treća stvar, jeste iskreno, iskreno, iskreno obožavanje. Allah je lešanu kaju suri zume, ko zna suri zume? Ela lehu dinul haris. A za njemu se jedio ne treba ispovijedati vjera. Lema umiru ila li abudu Allahe muhlesine lehu din. Nefe. Allah je naredio svima prijašnjim objama da je Allahu iskreno ispovijedao vjer kao pravi vjernici. Allah je lešanu kada kaže od mu'mina traži, kad kaže u uvodnoj eh, hudbati u hađe, kad kaže Allah je osam, ja je ladina amanu tekullahe, tekullahe, pa opet haka tu kamiri. Ovi se bojite se Allah, ovdje je prevedeno kako se treba bojati. Nego istinskom bogobojaznosti. Znači, nemojte ulaziti polovično u vjeru. Nemojte polovično shvatati vjeru. Znači, ihlas, suprotno nifak, nifaku. Nifaku onaj ko nema ihlasa, znači ihlas je srčana stvar. Ko nema ihlasa, onda u srcu mora nešto da napune to. To je nije ta. I braćo, ko nema ihlasa, onda i njegov nijet je uvijek upitan. U ime čega ja to radim? Pa neko radi, ima rija ko seba, i to je to. Da ga neko vidi. Ona neko ko sebe ima neki interes drugi. Ja učit neko bilo. Ko nije iskreno obožava Allah Đeršanu, Neće ga Allah Đelšanu sačuvat. Šta je tamo rekao Allah Đelšanu za Jusufa alaih salama? Što ga je spasio od grija? Kada ga je Zulejha navodila na grije, da zirova žena. Šta kaže, je li on bio naš iskreni rob, muhlesin, muhlesin, muhlesin, bio naš iskren rob. Znači, radi iskrenosti, Allah Đelešanu čuva iskreni. A najpreća iskrenost prema kome? Prema Allahu. Prema Allahu. Četvrta stvar, braćo, nismo je učili iče, jeste sitak. Kako je rekao smo razlika između sitka i hlaža? Isto između hašeta i tako i. Kakva je razlika? Isto je ona is, sitke je javna iskrenost dijela i riječi suprotne kada je hlaž. Ja. A ihlas je ihlas znači, obuhvata i obuhvata se isto hašet. Hašet je znači i unutra i vani. A takvaluk je sam što te čuva od grija. A ne mora znaš da se bojiš Allaha Đešanu Ali čuva te odvija, nećeš da uradiš grije. To je, kaže, ulema jedna, to je granica, kaže, koja je postala se čovjek hoće učiniti grije. Bogobojaznost, neće da učini radi kazni Allaha Đešanu. Razumijete, znači, to je sitk. Zato Allah Đešanu kaže, ja je hlazi na amr tekula, va kulu kao da se da ide. Ovo vjerici, uvijete slava, i govorite samo istinu. I kaže onom hadisu sahi koji je bilješ Buhara i Musa Allah ima suda, čovjek će, kaže, govoriti istinu i sve do ga Allah Zalašana upiše u iskrene, a kaže iskreno svodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u dže, u džernet. Dalje idemo. Inki. Šta je inki? Inki je predanost, pokornost predanost i pokornost. Predanost i pokornost. Bila kejf, kaže Ulema. Ne, kad je u pitanju Allahu, ajet i hadis, nema kako. Ovdje je kod nas problem, kaže, treba pokoriti nekako, odmah se filozofira, traži se neki ravatle, mišljenja, neki učenjaka, neki je mesela ištihad, ne da ono čude da je mesela o, o, onaj tehakom i mesela ištihadije, prvi put čuje da Allah Đelšanu preti čovjek kufrom i džahenemom onaj, i, i, i širkom, a da je to išti hadije, da to ima i tu. Razumijete? Znači, predanost Allah Đelšanu. Allah Đelšanu suri nuro pisao mu'mine. Kada im se kaže nešto, oni kažu Ko je Samijana Ratana? A šta je opisao židovi kristane? Samijana Ratana. Mi čujemo se, ne pokoravamo. A mu čujemo i pokoravamo se. Znači, takav je vjernik. On ne pita zašto. Kad dođe Allahu ajeti hadis, on ne pita što. On se tome pokora. Razumio, ne razumio. Volio, ne volio. Zašto? Zato što je tu istina, zato što Allah sami poslani kita ne, ne lažu prema ovaj i svojstvo to, i da je zato što je to supšte dobro za čovjeka i čovječanstvo. Znači, nema ništa da bi se moglo izuzeti od toga. Kaže, e, dobro uvješta ali Boga nisi pogodio ovo, razumijete. Ima je tako, kako je kaže. I dalje, Mohamed, Mohamed, Ljuba, znači. šta znači Ljuba, suprotna mržnji? Šta, šta znači Ljuba, braću? U svim ovim stvarima možemo popisati širka Allah ožašao, ne možete zaboraviti. Zato je su u svim ovim stvarima možemo Allah popisati druga. I da učinimo širka Znači ljubav potpuna, znači predano šeharetu, znači svim svim bićem potpuna šehareta i srcem i jezikom i svim organima. Potpuna, potpuna ljubav. Šta znači? Šta, šta Allah Žešana tamo kaže, kaže u suri Bekare? ومن الناس من يتخذوا اندادا يحبهم كحب الله والذين عملوا الشد حبا لله ima kaže ljudi koji su prihvatili komine i voli kao što se Allah voli. Ali vjernici još više vole Allaha Đelešan. A kako bi se ta ogledala ljubav u praktičnom smislu? Primjera. Allah naredio džihad, a fardajn. Na mažu, poštu. Ne, ne, ne, ne, pusti, to je, to je drugo, to je izvršavanje, to je kabul. <laughs> Ali ljubav, pašte, kad se stavi na vagu ono što čovjek voli, je Allah Đelešanu. Onda se gleda gdje si ti. Primjera, kada Allah Đelešanu da, da propisao zekijat, a ti imamo tebe žao dat. E, tu se ljubav gleda. Koga ti to više voliš? Kad te, evo, na primjer, Allah Đelešanu spomenuo ono sedam stvari u suri Teube. Šta Allah Đelešanu? Kul in kane aba'ukum, ve ebna'ukum, ve ihvanukum, وإزواجكم وعشيرتكم وأموال كرفتموها وتجارة تخشونها ومساكن تردونها أحب إلى, أحب إلى الله ورسوله وهذا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسق Reci kada se mučaju vaše, sinovi vaše, braća vaša, žene vaše, familija vaša, trgovina Ko kuće vaše u kojima se ugodno osjećate. Trgovina za koju stravujete da nećete da neće prođe imati mili je od Allaha Đelešanu i poslanika i njegova i borbe na njegovom putu sačekajte. Evo mi smo, ja, nas vidimo u ovom periodu Fetarabe su. Hajde vi sačekajte što pametite. Kuno svi da vidimo ko je pametan. Ali Allah neće napraviti put u put fazu. Allah naziva fasicima ljude koji daju prednost ovo me nad ovo troje. Znači ovo sebe na ovo troje. Ovaj ajte su hvala kaže ime tajmije. Ovaj ajte kaže ispit. I onaj ko više voli kaže kada općenito ovo ispat čovjek ima pravo voliti. Prirodnom ljubavlju. Čovjek voli djete prirodnom ljubavlju. Voli roditelja prirodnom ljubavlju. Voli familiju prirodnom. Voli kuću i sve to u redu. Ali ne smiješ više voliti od Allaha. Subhanahu wa ta'ala poslanika sallallahu znači, poslanika sam, to sam htio reći, znači, neko se odvoji od kuće te i dana, i strahu je, makar mi hafe, strahu je sa djecom i ženom. Yeah. A, molim Allah, da budemo na stepanu, ko što sad govore, Allah, poslanit će mi žrtva roditelja i djecu, svoj majku i osa za tebe. Znači, čovjek ko priđe šetan, e, eh, ostavio majku kući, znači, tu smo svi na ispitu. Svi. Svi. Znači, komu to možemo reći? Halali, majko, reći mi je Allah i poslanik od tebe. Yes. Znači, mi srtvujemo i roditelje i djecu i ne budu ponosni srtvujemo za Allah i poslanik za nej, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, A, ja, pa upre stvari zahtjevaju veliku žrtvu. Da je ja potpuni ono kad je Omer radi Allahu anhu, ono, jel? Kad je ovaj, kad mi je Allahu poslani pa ovaj, selem govorio, jel? Kaže ovaj, moraš da voliš, kaže ovaj, više nego ovaj, sebe tu ljubav djecu. prema poslaniku ja, pa je onda on rekao samo za djecu, za ženu za, ja znam, A, volim te se... Allahov poslaniće više nego pa djecu svoju od svega o, osim kao njega, da kaže, ovaj, o, omere nećeš znači biti vjernik dok ne budeš ime volio više nego sebe znači ovaj, pa je onda on rekao da Allahov poslaniće volim volim te više i to samoga sebe I, znači, šta kaže ona ljubav prema znači ovaj en nebiju evla bil mu'mine enfusi. Mu, poslanik je preći vjernicima sami ne. Sami. Ali šta je ispit da bi Allaha volio? Šta je no ispit? Allah je šalak pitao židove koji su govorili da oni voli Allaha. Šta je Allah rekao suri? Ali da volite Allaha. Kulikum tu bi, kulikum nema tebi uli, يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب الله reći ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voliti gledam pazite Allah pravi šta sam ali što je paz ovaj ajte da, da, da, on je a mi je haos on je sam za židove pazite ljudi mnogi kažu ja volim Allaha ali mu je tako lako suje postaviti ali mu je tako lako uvesno otariju ali mu je tako lako znači on la on laži sam sebe uboli ulaž. Dalje, voljenje poslanika sa osom. Šta kaže baš za ovu, ebu, ima Ebu Horeli, jedna se radi ovaj hadis u, u sahihima, kaže poslanik sa la yu'minu ehadakum hata yuhibbe alejja min ma valdi u veledi u nas uzmeni, u mali u nas uzmeni. Niko od vas neće biti pravi vjerik dok mu ja ne budem draži od njegovog od njega samog, od njegove porodice, od njegovog imetka, svi ljudi. I zato je rekao Omer, nikad Omer, dok ne odeš mene u Eka, e sad, da molim Boži poslaniče, sa svojom više nego, Samo. više nego samog sebe. I dalje, braću, kada je u pitanju ljubav u ime Allaha Đelešanu, sad ima, kada je ljubav prema Allaha, poslaniče su malo objasnili, ali ljubav radi Allaha Đelešanu. Znači, znači, mi volimo sve što Allah Đelešanu voli. voli. I što poslani sa Allaha voli zato onaj hadis koji ima više rivajeta, kaže men ehada lillahi wa evgada lillahi wa men alillahi wa ata alillahi tako je spekvalo ima ko bude volio ima Allah i mrzio ima Allah davo ima Allah i uskačivo ima Allah upotpunio je svoj iman znači mi volimo radi Allaha Đelešanu koga? mu'mine Muhammedu Rasulullah velazine ma'a šidda'un ali kufa, ova ruhama u bejnehum. Kaže, Muhammed Allah poslanik njegovu slednicu strogi prema nevjericima, samo su. Slušaj šta Allah Đelešanu kaže, ako ne budemo imali ove stvari ko sebe, da smo murtedi subhanallah. Allah Đelešanu kaže sud majde, Ja juhel ladina amenu, men jetete minkum an dinihi, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم الذلة على المؤمنين izzetina al kafirine i u džahidu na fisa bile la i la jeha puna leuma telaj zalike fadlu Allahu i uti me ješta Allahu fadlu kaže ovi koji vjerete ako vi u svoje vjere odpamete Allah će dozi koji će on voljet a on će njega voljet a ga Allahu ljubav je najbitnije za rad jer niko neće kada po svojim dijelima ući u džene. Pa kada vidi Boži poslač, kada mi ja, posao ako sala ne smilija. Mi znači što je dokaz da mi sa svojim dijelima zaslužujemo Allahovu mi milost i ljubav. I zato čovjek uvijek između nade i strah. I straha, to je haufu, uh, onaj, haufu, re, uh, haševo ređa. Između nade i straha, to su dva krila kojima čovjek leti. Znači. I zato kaže ovdje, onaj, da mi volimo radi Allaha Đelešanu vjernike, jer Allah Đelešanu voli vjernike. A mrzimo zbog Allaha Đelešanu. I pitao se šehu s vama ime Tejmiju, da li čovjek može u jedno vrijeme isto voljeti čovjeka i mrzi čovjeka? Kako ne može? Mrzi ga koliko je grešnik, a voli ga koliko je mu. Ko se, ko se prezirjamo ono što pa pozirje. Ali kako, i onda kaže, kako ti onoga voliš više nego mene? Jasno, jasno, kako? Pa zato što tebe ne vidim u džamaata, njega vidim. Zato što s tebe ne vidim da si kušću maša alihiju, a da vidim. Zato što vidim da njegova žena nosi hijab, a tvoju ne vidim. Ja, e, eh, dok toga mi, koliko smo stepeno, ako imamo kod sebe islam, volimo ga, ali ga na stepenu volimo koliko se pridržaje toga isla, islama. islama. I zato Allah Đelešanu nam naređuje da budemo s ljudima koji, koji voli Allah Đelešanu. I tu je spas. I kada Allah Đelešanu sve kaže ono hadisu, kaže u hadisu kući koji bilje Buhari muslim, kaže ono, menada li velija li dabasa, pa kaže, ničim se čovjek ne može približiti do onim što sam prepisao. Kaže, pa mi se pošmije približavati na filama doga ne za... Zavoli. Ne zavoli. Znači, Allah voli ljude koji se približavaju na fila i mustajaba. Sunje taj mustajaba. Pa kad ga zavolim, onda biva njegova ruka koja dohvata, nego onove kojima korača, nego oče kojima gleda, sušuje koji sluša, jezik koji govori, dobro, kad kaže on od mene zatraži, ja mu udovoljim. Kad zatraži zaštu, ja ga zaštitim. To je katala da voli. Katala, ovo su sufe iskoristile, pa da se pa kad vidi da salav će dovoljava u uši. Nije, o, o, za ovo treba tumačenje, te vijel. Znači treba tegril i to bate unutrašnji. Pa znači bila njegove oči kaže Lema da gleda samo halal. Njegove ruke samo da dodiruje halal. Njegove noge samo da koračaju halal. Njegove uši da slušaju samo halal. Njegove jezi da govori samo haje šuti. I znači kada Allah Želešanu zavoli svog roba, Allahu mu stara. Onda samo vidiš od njega haje, ništa drugo. I Allah Želešanu takvog roba zove men ada ali velije se kad a vente u Bilhar, kom bude njega diro ne veli, ja njemu objavljujem rat. I kada vidiš ljude da ratio protiv sunaka ne bosi. E, ja gledam bene ene ve rusuli. Kaže, ali sam, ja i moji ćemo poslanici sigurno pobijediti. Sam da ja zaratio sa Allahom poslanikom. Ja i moji ćemo poslanici sigurno pobijediti. Allah je ošanu poslije ovoga ajeta što sam vam sad stigli sure Majde kaže innama veli yukumullahu wa rasulu vel ladina amin ladina i kumno svatili tu zvega. Se kaže umra akijom. A vaši su prijatelji zaštitnici samo oni koji jer u Allah je poslanika klanje nama daju zekat i oni koji stoje uspravno uvođeni. Oni koji znači stoje na granicama šarijata. Oni su vaše zaštitnici. A kaže dole dalje opet u ajetu, a ovaki će ljudi samo pobijediti. Kad sad? Ako ništa, sjećate se one skupine 70 onaj, učača Korana, kod nog bunara, kad su i Pleme Benu Bekru koli pobili. Šta je rekao onaj Ibn Muharram? Šta je rekao? Kad je ga pogodio onaj kopljem u leđa. Uspio sam tako me gospodara. Ja. Kjabe. I šta, što je on uspio? primio islam, nije viš mušak, naučio vjeru, krenuo kao da je na lanza za šao putu, pa to je uspio. Sve kad ta za sve zela zima, a to je veliki uspio braća. Zato molim Allah, da nas šalo da nas Allah zavoli, a da mi njega volimo, da nas omili ljubav i voljenje prema Allahu i njegovom poslaniku. E, zadnja stvar jeste, kabum. Abu. Ovo je jako... Ne, reći, ozbiljno. Ozbiljno. Ovo je jako bitna stvar, znači, prihvatanje. Šta ćemo mi prihvat, šta nećemo prihvat. Znači, svaki batil je red. A svaka istina je prihvatanje. Ovo nije sprovno. Kad citiraš mu ajet i hadis, neće da ga prihvati. Neće da ga prihvati. Imamo kod sebe lajna ima. Ona što kaže da je dovoljno reći lajna ila, jer prihvatio je Kur'an i sunet. Nema znači zubca, ne može otvoriti. Vrata će. Čemeta. To su stvari, vidite kako su svi stvari poredane. Ona ima šarte, ona je da bi učio žene. Ne prihvata, ajte ti hadis. Sada treba, ti sam odbio. I zato, ovo je znači prihvatanje. Sve što dođe od Allaha i poslanika, to smo dužni da prihvatimo. Prihvatimo sve što dolazi od novotarije i zavodne, to smo duže da inkari, inkarimo. I ako ne razumije, moraš primati sa ljubavim. Ma ko te guri razumije, ne razumije, ti, ti ne moraš, šta kaže Allah Žešanov? Allahu jadam, men tu vlad talem. Jer kaže, Allah zna mi ne znate, jer vi bolje znate ili Allah Žešanov? Pa vidi, kad je u pitanju izvršavanja hada, ili kisasa, ili tazira, onda mora postojati onaj duh šarte da postoji znači šarijaska država sultan ne mora biti halifa znači su postavili se šarijaska država poput Talibana su se izabrali Mola Omara znači i oni se složili na tome znači ne mora biti znači sultan država te hilafete onda se može izvršiti egzekucija znači može se sjeći ruku ali ovako da pojedinici to rade znači to bi onda bila anarhija Znači to je bio meritak za njih. Nema ti pravo kad viš čovjeka na polje, prije u šarijasu, kad, kad je, kad je halifa, ti viš čovjeka prije, nemaš ti pravo da ga kažnjava. Ti ima pravo da dođeš, kažeš sa svjedocima, evo ovo je pio alkohol, kad se to bilo tu. Ja, pas, kad pitaju ti stvari, i džihad, i od te stvari što ti govoriš sada, kažnjavanje, ne mogu pojedinici zaključivati. Zašto? Zato je to od općije koristi muslimanost. Razumiješ? Znači to mora postojati ljudi koji je primjera što reći. U Bosni i Hercegovine ima jedna pokrajina ili muđahide ili braća koja nisu još u džihadu, ali su složni, razumiješ, i spremni da to urade. I spremni su na odgovor kad se to uradi. Znači, prihvati to, razumiješ, to na sebe da su oni to uradili i spremni su ili pregovarati ili se boriti. Razumiješ? No. E onda ti možeš to uraditi i oni te pošalju kažu ideš na to i to ali da ti pojedina dođe da ti kako ti hoćeš i da ti ne ulema ti ne je palac nikakav ne dozvolio da ti je halifa dozvolio da ti je mi je dozvolio da ti je zato što ti sodiš u grad i digneš ambasadu ili nešto u zrak to je zato I da ubiješ na ulici kjapšte zašto? zašto ovo volim ti ćeš tu rad i ti ćeš možda hoćeš se halat ili ćeš pobjeći a ja sam već blizu tebe tu i mene hapse Zna, ali mora, mora, ovdje mora biti hierar, hierarhija, znači rijed nekakav koji uvede. Ne može svak kako me čekne ubijati ili da se zineš. E, ako ju nema dozvodila u Palestini te stvari, znači o, ti imaš direktno odobrenje od uveme i dođeš na sudnji dan, gospoda, ali ja sam ti si naredio da ja slušam uvemu, ti si naredio da slušam emira, ti si naredio da slušam halifu i ti si potpuno opravo, ti ideš kao šehi. muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010. 2011. Kunna i bada Allahi hvana. I budite Allahovi robovi, braćo. إلى أن لحقنا بركب الدعاة إلى أن لحقنا بركب الدعاة على العهد نمضي نداوي الجراح ليطوى ظلام ويأتي صباح فهات يمينك يا صاحبي وسر نحو أفق الهدى والفلاح على العهد نمضي نداوي الجراح يقوى ظلام ويأتي صلاح فهات يمينك يا صاحبي وسر نحو أفق الهدى والفلاح